Mundua zinez kontrako eskualdetik dabilala errepika dezagun. Berriki gertatu kasuek horrela adierazten digute garbiki. Legea untxalaz, zuzentasunez, aurren zaintzeko eginak dira, eta ez boteretsuen onurarako. Alta berriki gertatu adibidek alderantzizko erakaspena emaiten digute. Mikel Zuloaga eta Begoina arte eskoldunek bihotza balez, Greziatik Italiara pasatzen lagundu dituzte migranteak. Legearen arabera, auzipetuak izan dira. Lege kanpoko emigrazioa laguntzeagatik eta hoien segurtasuna iriskoan ezartzeagatik. Umore beltzatzat joginezake auzitegiaren kopeta ez balitz negargarria. Jakinez zenbat eta zenbatek haurala heldu, bizia galdu duten itxasuan ituak gerla herio alagoseari ies segurtasunik baino gehiago laguntzarik gabe. Hildo beretik Italiako mugan kokatzen den lagoiako aranetik, mugak zainduak izanez, oinez pasatzen diren migrante gaixo hoieta zurrikaldurik, laguntza aterbe eta janari ekerri dien Zedrik Heru, laboraria, hau zipetua izan da akusazio bertxiarekin. Batzuk beste gerrebikatu dute legea kontra izanik ere jende tasunez, bihotz bera tasunez, ezin zituztela hauzuekin jende gaixo hoiek laguntzarik gabe utzi. Beste adibidea dugu Jon Pale biziko kidearen hauzia, Ben P. Pariba bankoak hauziperatua simbolikoki kikadera kartzea eta itzultzeagatik. Biziko kidek ekintzaren bidez, ratuna nahi zuten, zergari jesegiteko egiteko bankoak egin iruzura. Irurogoi, laurogoi mila milioiko iruzura frantzian bedian. Zenbat bide eskola eritetxe egiteko dirutza. Eta nola ez aipa gure bakegileak Espainiak ala frantziako gobernuen naikeria ez aikusiz, eta nren armagabetzearen urraz bat armagabetzean urraz bat egiten saiatu direnak. Zinez legeak ala ositegiak ez dira beti zuzenak. Eta desobeditzia beharrezkoa bilakatzen da kasu hoietan. Ordu da, aipatu hoien bidetik erritarrak zutiriten zuzenkeria gabeari oldartzeko.